martxuaren zortzia, nazioarteko emazten eskubideen eguna. 2000 hamazazpian, oraino pixko eta berme dauden arrazoek, erroak bakna eginak dituztelarik, emazten ukatze eta mespretsuan finkatu dikako baldintzetan. Gizone de emazte, denek gure tuak ditugu arrazo horiek, gure gogoetan, aurre iritsietan, hori normalak balire ezelak eta ohidur eta askontzientzia zea zaila, ohidurak aldatzea oraino zailago, eta guretuak ditugun eguneroko bizi baldintzek, kontsumoari, diruari hutsatzu egaituzela, funtsesko bisibidetaren ugun hutsatuz, egun zer da baloratzen dena, kontsumoa, beste besterik ezaita, ez da miran. Aspalditik, emaztea argitu, argituenek gogokak ibili dituzte, mereziki irautza demoratikunat, uharturik nola baztertuak izan diren, delako droa dela edo bizonen eskubideetarik. Olen pruguz handerea diazartu zen eta emazten eskubideak bideratu, bainan eskubideko du lepoa moztu zioten. Legeak biziaren kudeantza gizonen du, emazteak iso. Bazakiten manundikasi emazteak gizonen menpe finkatzeko, eskuntzaren bidez. Liburu zaharretako errestuak oraino bermezidela, hala nola, hau demoran, neska gaitaren menpe, eskonduta senagaren menpe. Emazte batek ez dezatke ere bere burua gobernatu. Ara, beraz, nesken eziketa, asko demoraz, familiaren eta elizaren gain egon da. Gero, irakurtzen eta idazten ikasteko ahala mantzioten. Berantxago, Goeagoko bailean, bainan kasu gutiko era bainoa apalago batik, eh, gizonek gaina atxiren zaten. Bi la bedatxik egun eta hoita aitxila eskentzat, mutikoan lan mail bera bakalore arte. Mira bedatxik egun eta hoita amezortzian, neskak ere unibertsitatean txartzen ahal. Emazteak menpea txigitzeko beste kraestu ditore bat ziren ere, ala nola, kontrasepzioa, abortua, dibortzioa, debekatuak izan ziren lanak ere bere gisako kaistudiek bermatzen zituela, lanolako bidea ikabatuz, sindikatuetan parte hartzea bebekatuz, gizonen baimenik gabe. Beti danik eta egun ere, lanberaren zatsaria, egun eta rekoita gizonena baino apalago, erretan aurre beretik. Goi maileko eta ardura duanetan emazte gutxi. Haugen, erien, saharen ardura emazten gain. Etxeko lanak oraino, egunetanik irutan oita sei emazten gain. Emazteak balio gabetzeko, bestelako molde, molde azkar bat, ba azkar dabil. Emazten itxura, nola zabaldua da, medio eta publizitatean. Balio gabe, erger, gizoren da zerraren zat, da zer ikusten den. Horiek denet, ez dituzte emazte di hegalak emaiten, jen aztearen kudean zan parte hartzeko. Beren buruaren estimua alde guzietarik mendratua, ekonomikoki aitzatu agasoak ere berne, denbora, kemenak, baldintza horietan, ez bere goberenean. Frantzian zea, ikusitak ega zanbladan, egunetan ekoita zazpi emazte, trufa eta mespretsua genitu behar dituzte laurtakoa. Senatuan, egunetan ekoita bost. Pireno Atlantikoetan, deputatu egunetan ek hamabi. Etsi dinamikan, egunetan berreita amasegizor, hamairu edazte. ZAPB mailean, hirutan eta bigizan zazpi emazte. Jendartea, gizonen esku, gizonen noduan. Emaztek ere, zerbait erran baluke, baluketeladik, jendartearen erdia izan ez. Nola ezaipa ere, gizonen kokputz indaga emazteak benperatzeko. Jendartean hain bat isirik jokatzenen bortizkeria azpimaratuz. Bortxaketak urtero amairu mila. Hamarretarik sortzi ezagun batzuen ganik, hamarretarik sei bizilagunaren ganik. Bortizkeriak berreo eta hamar mila bizilagunaren ganik. Eta bortizkeria horietarik, egunetarik hamar bakarrik lenta eza ekartzen. Askoa razoen gatik. Haurrak, hor dira, nora jo, aterbet topi eskasik ez, eta bar. Hiri egunetarik emazte bat hiltzen da, txaren ondorioz. Gure iparre aldean berean, azken hameka urte altan, hoi da bat emazte hortan hilak. Gari hortara behitzen diren eldarretan ahur traba diende, zer egan nahi durek, Bada bide egiteko, tenka hortarik ateratzeko, hasirik hesiketatik, nor bere buruaren ezagutza, eta, eta bestearen abermatuz, iragen errespetuan. Ez gira hortarik ari, eguneroko, egunero hauretarik, haste, pornografiak azkar bere bidea egiten duela, interneten bidez. Dien eta bideak, Egun mila indi bilke dira. Baliteke hor, bi gogoetaren lotzia. Joa itzina, amen.